No me tienes aquí cositas imaginándome. mi amigo para bajar este estrés. No te hagas, yo sé que tú también. Lo piensas, yo te pongo a maquinar. Te haces la difícil pa' chingar. Ya yo te conozco, te gusta actuar. La nena buena le gusta mirar mal. Yo sé que se va a dar, yo sé que se va a dar. Pero te haces la difícil pa' chingar. Ya yo te conozco, te gusta actuar. La nena buena le encanta mirar mal yo sé que se va Tú y yo, si te toco abajo va a haber un diluvio. Dime lo que tengo que hacer y te la hago yo. Vela que te voy a envolver, yo te lo digo. Tú me miras mal hasta que del todo te saque las lágrimas. No vas a querer pasar la página. Tú encima de mí como Shakira moviéndote esa mina Ja no la vuelve a pasar mal Y si te digo te amo chingando eso es normal Juego con tus emociones pero no hay nada formal Navegando por tu cuerpo de las piernas voy para lobby Después de todo deciden qué es lo que vamos a quedar Yo sé que se va a dar Es una niña buena y me mira mal Siempre la busco cuando quiero chingar Ella quiere chingar, yo sé que se va a dar La boquita de totito y por la otra. Ma, está rico, está completa. Se te sale el alma cuando el nene te penetra. Sabes que no es feca, que te chingue sin estudio y me gané la beca. Siempre rompe con los y que te ponen Tú la tienes, yo no te la tengo ni que dar. Y yo sé que si lo hacemos tú vas a virar. Si subimos un video nos vamos a virar. Siempre rompe con los y que te ponen Tú la tienes, yo no te la tengo ni que dar si lo hacemos tú vas a virar Y como yo ninguno, mami, piensa yo te pongo a maquinar Te haces la difícil pa' chingar Ya yo te conozco, te gusta actuar La nena buena le gusta mirar mal Yo sé que se va a dar, yo sé que se va a dar Pero te haces la difícil pa' chingar Ya yo te conozco, te gusta actuar La nena buena le encanta mirar mal Yo sé que se va a dar, yo sé que se va a dar 23, lo sei.